Thank you. Lutei pra entrar e não vou sair. Os que não pertencem eu devolvi. Ácido no metal, causa efeito letal. Tato baixo, que espreme, respira. Quem pira tá na mira da minha firma, então me espera, recupera o fôlego. Se comendo não morre, nunca cai, não tento a sorte. Vou de stop, não flow metódico. Não é pra quem quer, tu é quem pode. E nosso destino é uma caixa de surpresa. Leopardo zebra, me dizer que quer é ser predador ou presa. É assim, percorri pela beira da até a sorte me dizer menino, você tem um aval. No tempo eu se eu elevo no peito o excesso é essencial. Ah. é muito bom não se acomodar. Satisfação se o verso ecoa. Vem te poupar, não vou me poupar. Então demorou, meu mano, let's go. Quero que se foda o que disser, tô de pé, vou manter a fé até do meu lado, eu vou correndo com a ralé. Adivinha que tu quer, vagabundo quer, mas dinheiro quer, né? Quero meu dinheiro na responsa vira bolsa, mano, então essa cara e convivência com o que já foi da força, fala pra caralho. Então se costa, se costa também, Zé. Vagabundo vê a bota e não vê o pé, mano, que me vem em pé. não sei até quem são, tô na contenção, babá, balabá, bá, papo de cuzão. Que se quer provar, já provei que sei bem, te representei, levei pra caminhada quando nem era ninguém, não. Palavra de conforto recebida, minha vida se resume no meu dom, chão, vai, vai. Espero que seu ego não atrapalhe sua conduta Senão o vagabundo cai, como cai Definida onde eu sei bem dessa febre Talvez eu levante mais, venho do Haikais Sou cabra da pet, rap demais Sou capaz de fazer essa multidão Aliada na missão concedida na vida de um tempo atrás Consciência, é essência, eu penso em como acesso é essencial A todos que entenderam, não adianta acusar O dom nasceu comigo, vacilo é não usar Dizem por aí que é fácil fazer tudo que eu sei e não fazem e não oh. sabem. Na vida você perde tempo, entende o conceito de sabedoria. Ganhar pelo dia, cansado de ver, de ouvir o ludidão falar de minoria. Não vai ser covardia se explanar, dividir a mesma tela se xingar. Nessa falta de ética, prática excêntrica, elege e veja as zonas que vá. que fita não. Sei que poucos são bons, pelo troco sem tom. Cada plano nem vão, se querer ser zoião, mano. Se aumenta na idade, amante da cidade, reduz BPM, traz longevidade. Cientista do grave, quando quer, sabe, homem, né? Eu vim, dominei os palcos, pé, os mais com fio. Rodoviária, novo rio. Sou paulista, me chamamos outro de tio. Eu não vejo uma arma, minha praia é sempre foi. Dólar bill, bora filha, é sábado de abril. Balada de abril, camarada meu já tá a mil. Rap para me deixar febril, eu tentei, não serviu. Uniforme é para gasto de navio. Um salve, mortal sabotagem. Que faz da rima um fuzil, 15 anos depois, construindo mais pontes que gente guerreiro civil, isqueiro pra acender o pavio. Racionais é RZO, engajamento na luta é vantagem. Me deu liberdade de representar a cidade sem diversidade. Zona norte pro mundo, então parte! Ah, salva que não falha na conduta, filha de uma puta, veja garapuça vem da cara que me escuta, muda a tela, que te muda, que te foda, mudo, anda, mano, mudo, que se planta, me pra terra, que te canta, vende almoço, pega, janta, maloqueiro, canta junto com a vontade dessa porra, desse mundo ser melhor, mas verdade o que se prega é diferente da novela, vida louca, vida curta, canabalha, é que te corta, vale para, que se pense que no mundo que defende vale mais seguir em frente, caminhando diferente, caminhando com a gente, cara, cara. Na verdade, tudo daquilo que difere, o nível cara é compatível, mas não passa no canal domingo aquilo que se fala, de importante pra nação, mas que se foda, falou mesmo rápido como quem bate o coração. Em cada passo eu olho e vejo da bagagem calejada, meu comunicado, mano, é complicado. Cada laço que mantenho vale o ouro, mas não vale o cora que se vê bolo, põe na conta do mano que engana o povo. Eu quero ver na cara a cara com o menor, ó. Tem muito veneno, pouca dó, ó. Falam da vitória, mas não falam da derrota. Clock. Consenso é essência, eu penso em como acesso é essencial. A todos que entenderam, não adianta acusar. O dom nasceu comigo, vacilo não usar. Ah, não pensa que eu parei, não acabou, não acabou não Deixa aproveitar que esse momento é bom, chão E tá tão bom, irmão, que eu falei gordão Me estica mais um pouco na batida desse som, vagabundão Vagabundo fica louco, eu tô loucão, sente a colisão Então venho de moleque cativando pro uma ganha-pão. Dizem por aí que é fácil fazer tudo que eu sei e não fazem e não sabem. Não sabem, não sabem. Fala da vitória, mas não falam da derrota, mas não para, para, para, para, para, rap